Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı mavza çağıram. İslam dini orta dindir. Yəni, orta deyəndə, yəni, İslam nə? Hansısa məsələni şişirdib və ya hansısa öz qiymətindən azaldıb, alçaldıb. Xeyr, İslam hər bir şeyə öz qiymətin verib, düzgün qiymətin. Və təbii ki, həm alçatmaqdan, həm şişirtmək, şişirtməkdən uzaqdır və onun əleyhinədir. Və məsələn, ona görə dinimiz həm Quran, həm sünnə nəyisə şişirtməyi qadağan eləyib və nəyisə alçatmağa da həmçinin. Hər şey nə var və necə gəlib, o cür eləmək lazımdır, həddə aşmamaq şərti ilə. Və şişirtmək ümumiyyətlə bu nəinki İslamda, İslamdan qabaq olan ümmətlərin adəti idi. Elə məhz bu adətlərinə görə onlar Allahın dinindən çıxdılar. Peyğəmbərlərin yolundan çıxdılar. Lakin çox təəssüf ki, bizim ümmətdə də bu təzahür eləyir, özünü göstərir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, biz də onların yolundan, onların sünnətinə, yolundan gedəcəyik, tabe olacağıq onların atdığı addımı, addım yerinə biz də qoyacaq addımımızı. Yəni, əhli kitabın. Buxarı Müslim rivayət edir. Və şirtmək, qardaşlar, həddi aşmaq deməkdir. Yəni, əs şirtməyin əsli nə isə qaldırmaq, yüksətmək. Amma şəri mənada isə şiddətli, şiddətlənmək, həddi aşmaq deməkdir. Bir şey həddin aşmaq, bir şey dərinliyinə gedmək. Ona görə İslam qadağan edib bunu. Allah Subhanahu buyurur ki: "Ya əhləl kitab la taglu fi la taglu fi dinikum." Yəni ey kitab əhli dində dininizi şişirtməyin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Ey insanlar, nə bada dində şirdə şirdəsiz nə isə. Çünki sizdən qabaqçiləri məhz dinlərində nəyisə şişirtmək həlak elədi. Əhməd və Hakim rivayət eləyib. Deməli, bu artırmaq, bu şişirtmək bənilməyən şişirtməkdir və bidədir. Ona görə Quran-ı kərimə fikir versək biz, Quran-ı kərim bu şişirtməyi necə müalicə eləyir? Yəni, bir gün ələ istəyirik bu məsələyə toxunaq. Quran-ı kərimi şişirtməyin malicəsi Quranda. Təbii ki, cürbəcür növlərlə Qurani Kərim Allah Subhanahu Allah Taala bu məsələni cürbəcür yollarla malicə edib. Və bəzi məsələn yerlərdə birbaşa məhz toxunub bu məsələnin özünə. Necə ki, keçən ayədə dedik, Ya əhləl kitəbi la təğlu fi dinikum. Yəni, ey kitab əhli, dininizdə şişirtməyin. Və başqa ayədə bu iki yerdə gəlib. Və başqa deyir ki, diginən ki, qul, diginən ki, ey kitab əhli dininizi şirtməyin. Dininizdə şirtməyin, neysə. Və məhz kitab əhli gəlib. Çünki kitab əhli bizə daha tanışdır. Ona görə fikir versəz, Quranda da kitab əhlindən çox danışılır. Çünki e, biz baxaq, onlar məhz nə, nədə azıblarsa, Nədə çaşıblar, azıblar və şişirdiblər və ya alçaldıblar nə isə, biz də baxa ibrət götürək, bunu etməyək. Lakin, özünüz də görürsünüz ki, e, hətta əhli kitaba baxsa, məsələn, bütpərəslərdən götürüblər, həm yahudlər, həm xristiyanlar da məsələn, amma müsəlmanlara fikir verirsiniz, avamlarına hamısından götürüblər. Çünki axırda o axırıncıdır, ona görə Həm bütpərəslərdən götürüblər, həm yahudilərdən götürüblər, həm də xristiyanlardan götürüblər, xaçpərəslərdən və özü maraqlıdır ki, bunların içində də məhzəblər var, onlardan götürüblər, cürbəcür yollarla. Yəni, cürbəcür məhzəblərindən də götürüblər. Yəni, o dərəcədə. Yəni, avam müsəlman, cahil müsəlman, Quran sünnədən ə, e, həqiqətlərindən uzaq olan, anlayışından uzaq olan sələfin anlayışından uzaq olan müsəlman bunların hamısından götürüb. Ona görə, qardaşlar, o məsələlərdən də biri nədir? Şirtmək. Və məhz əhli kitabı qeyd eləmək elə belə deyil. Bütpərəstləri də qeyd eləyərdi. Lakin əhli kitab, bütpərəstlər heç kitabları yox idi, şirtlər. Amma əhli kitab şirtməyi daha dəhşətlidir bütpərəstlərdən. Ona görə məhz onlar qeyd olunub Və nədə şirtlər? Və ən böyük də, ən təhlükəlidir şirtmək etiqadı məsələlərdədir. Onlar etiqadda şirtlər, özünüz də bilirsiniz ki, Peyğəmbəri ittiham edilər Yahudilər, İsa aleyhissalamı və həmçinin e, xaçpərəstlər də İsa'nı şirtdilər. Nəticədə nə oldu? Küfür elədilər, küfrə getdilər, azdılar. Dedilər, Allahın oğludur və ya üçüncüdür və ya Allahdır. Ona görə bu etiqadda ən, hələ ən pis də şirkmi etiqaddadır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, əhli kitab, xüsusən də nəsranilər, xaçpərəstlər, necə ki, Məryəm oğlun şirkdilər, ona vəslə verdilər, mənə elə etməyin. Mənə elə etməyin. Mən Allahın qulu və Rasuluyam. Rasul salısan deyir ki, mən Allahın quluyam. Şirtməyəm. Və həmçinin Rasulü Buxarı rivayət edib. Həmçinin qardaşlar, Quran-ı kərimdə yəni şirtməyi əleyhinə ə, e, növlərindən də biri, şirtməyi qadağanın növlərindən də biri, məsələn, Allah-u Teala misal çəkir bizə bəzi şirdənlərin aqibətin. Çünki biz görürük ki, aqibətləri pisdir. Ağlı olan adam bir şeyinsə aqibəti pisdir, onu da anca gedməz. Bir şey ki, zərər də onu da anca gedməz. Ancaq ağılsız gedər. Ona görə, qardaşlar, Quran-ı Kerim məsələ və bu məsələ malicə eləyəndə şirdənlərin aqibətini bizə misal çəkir. Və ən birinci də iblis. İblis şirtməyin nəticəsində ta qiyamətəcən lənətdəndir. Çünki nə üçün? Təkəbbürlük. Təkəbbürlük də şirtməkdən gəlir irəli. Öz nəfsini şirdir, deyir, nə danışdınız? Mən Adəmə səcdə eləyim, Hamı elədi mələklər. O dedi ki, yox. Çünki cinlərdən idi və ona görə eləmədi. O da səbəb nə idi? Təkəbbürlüyü. İnkar demək təkəbbürlüyü. Təkəbbürlüyü də həddə aşmaqdır. Həddə aşmaqdır. Hələ bu, bu şirtməkdir. Allah subhanətlər buyurur ki, İllə iblisə əbə və stəkbar. Bir dənə iblisdən başqa. Üz döndü, üz çevirdi. Qabul etmədi. Təkəbbürlü etdi. Və kənə minəl kəfirin. Belə kafirlərdən oldu. Həmçin, qardaşlar, Firon. Misal çəkmək olar. Firon da elə məşhurdur ki, iblisdən sonra gəlir. Nə demişdi? Demişdi, ənə rabbukumul ə'lə. Ənə rabbukumul ə'lə. Mənəm sizin Rəbbiniz. Mənəm sizin böyük Rəbbiniz, uca Rəbbiniz. Lakin, nəticə nə oldu, qardaşlar? Fikir versən aqibətin. Nəticə nə oldu, aqibəti nə oldu? Allah subhanahu buyurur ki, فَلَمَّا أَسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Yəni, biz ondan intiqam aldıq. O vaxt ki, asi oldu, biz ondan intiqam aldıq və intiqamın nəticəsi necə aldıq? Onları batırdıq suda. Fikirləsən, şişirtməyin aqibəti. Batırdıq suda və onları həmçinin misal etdik başqaları üçün. Ondan qabaqkilər və başqaları üçün misal etdik. Yəni, hər kəs baxır Firona, o aqibətinə ibrət almalıdır. Heç kəs nəyəsə arxain olmamalıdır. Nəyinə kösə puluna görə, krislosuna görə, dəstəsinə görə, şəninə görə, nəslinə görə və s. və s. Heç nə. Allah subhanətələ elələn zəlil eləyib ki, və ona görə birisi Quranda Fironla danışıb. Fironla böyüyü varmı? Misal üçün. Yox. Ona görə qardaşlar, şirtməkdə ehtiyatlı ol və qoxcu ilə ki, hansısa məsələ apar ona. Ona yolları da aparan yollardan da aparan yollar aparan yollardan da çəkinginə, qorxunə. Həmçinin misal çəkmək olar əhli kitabın şirtməyin. Allah Subhanahu taala onların bu şirtməyi barədə nə deyir? Buyurur ki, "Və qalatil yahudu Uzeyrun ibnullah." Yəni yahudlar deyir ki, Uzeyr, yahudlar dedilər ki, Uzeyr Allahın oğludur. "Və qalatil nasara Məsih və qalatil nasara el-Məsih ibnullah." Və xristianlar da dedilər ki, bəs İsa Allahın oğludur. Hər ikisi şirkdir. Aqibəti nə oldu? Kafir oldular. Yəni, çıxdılar haqdan. Aqibəti fikir verəsən. Həmçin, qardaşlar, necə ki, şirtmək ehtiqatda pislənib, həmçin ibadətdə də pislənib. İbadətdə də pislənib, qardaşlar. İnsan, mömin, aqil baxmalıdır ki, ibadətdə də şirtməyə. Necə insan özün salamat eləyə bilər? Nə Quranda, sünnədə gəlib, eləsən şirkdəndən sayılmayacaqsən. Nə artırsan, şirdəcəksən. Və nəsə azatsan, azaldacaqsən, aşağı salacaqsən. İnsan Quran, sünnəyə rayət eləsə, inşallah şirdənlərindən sayılmayacaq. Ona görə fikir verirsiniz, ən böyük şirdənlər kim oldu ibadətdə? Xavariclər. Xavariclər. Xavariclər Sonra sufilər, sufilər, xavaricənlədə şirtlər, təkfir məsələsində, hakimiyyə məsələsində. Hətta o dərəcəyə çatdılar ki, şirtməyin nəticəsində sahabələrin bəzilərin kafirdirlər. Sahabələri öldürdülər. Müsəlman sahabənin yoldaşın hamilə-hamilə qardın kəsib uşağı çıxartdılar. Şişirtməyin nəticəsində. Həmçinin onların quyruqları da fikir versək tarix boyu, həmçinin fikir versək şişirtməyin nəticəsindədir. Nə şişirdilib? Məsələn, namaz qılmayan hökmü. Şişirdilib. Həd aşılıb da oradan. Yəni, bu məsələ bu saat tovhid-i rububiyyə yerin alıb. Ət məsələsi şişirdilib. Tovhid-i uluhiyyə yerini alıb. Darül küfür məsələsi şişirdilib, tovhid-i əsma və sifətin yerini alıb. Onlardan, danışanlardan soruşsun, məsələn, əsma və sifəti çox seç bilməyəcək. Əsma və sifətdə əhlüsünlə mövqeyi nədir, qaydası nədir, bilməyəcək. Hansı ki, əhlüsünlə, ə, e, hansı ki, əsma və sifət hakimiyyə mövzusundan da böyükdir, əzəmətlidir, e, daha birinci öyrənməlidir. Lakin nədir səbəb? Cahillik, savadsızlıq. Quran sünnəni bilməmək, sələfin yolunu bilməmək, şirtmək, havaya uymaq, incimək, incimək və niyyətin başqa olması. Ola bilsin deyir, nəyisə nail olduq. Nəyisə nail olduq. Xəyallar. Hamısı nədəndir, qardaşlar? Cahilliyi şirtmək və bu cür. Hansı ki, bu məsələlər çoxsu fikri məsələlərdir. Onlar şirtdiyi, eytiqatdan üstün saydığı, zikr etdiyi məsələlər çoxsu fikri məsələlərdir. Həmçin, qardaşlar, sufilər. Sufilər də şirdib. Şirdiblə ibadətdə, zikirdə məsələn, şeyxlərə bağlanmaqda, övliyalarda və amanları pirlərdə yəni bu saat pirlər Hindistandakı bütpərəslərlə fərqi yoxdur. Hətta elə pillər var ki, bəlkə Hindistanda da yoxdur. Yəni, cəmaat avamdır. Pillərə elə baxır ki, keçən dəvədə misal çəkdim, serli xalatdan dəli gətirdi biri kinodan ki, Əli bin Əbi Talib zonada olub. Və sair, və sair qardaşlar. Və həmçinin qardaşlar, Quranın malicəsindən, bu məsələyə malicəsin, malicə etdiyi yollardan da biri tavazükarlığı tərifləmək, insafı tərifləmək, səna etmək bu məsələ, bu sifətlərə. Bu da nədir? Kibrin, təkəbbürlüyün nədir? Əksidir. Bu da Dində şirtməyi nə idi? Müalicəsindən, müalicə yollarından biridir. Ona görə <coughs> ona görə təvazükallıq, insaf, adillik bunlar insanı saxlayır, səbəb olur şirtməyə aparmaqdan. Həmçin, qardaşlar, üslublardan, Qurani kərimin üslublarından həmçinin bu məsələ müalicəsi üçün hasanlaşdırmaq. Qurani kərimə fikir versək, deyim ki, hasanlaşdırın. Allah subhanət hala buyurur ki, məsələn, neçə yerdə və məsələn, Allah taala buyurur ki, yuridullahu bikumul yusur və la yuridu bikumul usur. Allah taala Allah taala sizə asanlıq istəyir. Çətinlik yox. Və başqa ayədə buyurur ki, Allah taala Allah subhanət hala buyurur ki, Yuridullahu en yukhaffife ankum və xuliqal insanu daifə. Yəni Allah Taala istəyir sən hasanlaşdırsın, yüngülləşdirsin. Və insan zəif xalq olub. Yəni Allah Taala istəyir sən hasanlaşdırsın. Din gəlib insanın həyatını hasanlaşdırsın. Allaha yolu hasanlaşdırsın. Cənnətə yolu hasanlaşdırsın. Çətinləşdirməyə gəlməyib. Əslində çətinlik var idi. Və mən sən görmürsən, müşriklər və ya avamlar əziyyət çəkirlər, gedirlər, maşın tuturlar, pul xərcləyirlər, gedirlər pirə. Qoyun aparırlar, dana aparırlar, bellərində zad belə maşınla maşın tuturlar, onun üçün. Əziyyətdir. Aparırlar pirə. Pirdə nələrsə eləyirlər, vaxt sərf eləyirlər, əziyyət. Vaxt sərf eləyirlər, kəsirlər orada, bulaşdırırlar oranı. Əziyyət damısı. Amma əlhamdülillah İslam demək getmir heç yana. O pirqavur üçün deyil axı. Zəng eləmək üçün harası getmək lazımdır ibadətdə. O zəng eləməkdə getməlisə harası zəng eləyirsə o başqa şeydir. Amma İslam əlhamdülillah gəlib deyib heç yana getmə. İki ülkədə namaz qıl, Allaha dua elə. Əlhamdülillah həm pulun qənaət oldu, həm əziyyətin, həm vaxtın, həm heyvana əziyyət vermədin. Və s. və s. və s. Görürsən, asanlıq. Digər asanlaşdırmaq üçün. Həmçin, qardaşlar, yəni üslublardan da, Quran-ı kərimin üslublarından da biri hasanlaşdırıb. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də Quran dediyi deyib. Quran xalif olmayıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Həmçin, qardaşlar, Quran-ı kərimin şişirtmək mövzusunu məsələsin malicə etdiyi yollardan da biri qardaşlar, əmr edilib ki, orta yol tutaq biz. Əmr edilib ki, orta yol. Orta nədir? Nə şişirtmək, nə də alçatmaq. Orta yol budur. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, və kədəlikə cəalnakum ummatan vasata. Əl-ayə. Biz sizi orta ümmət etdik. Yəni nə şişirtmək var bu ümmətdə, nə də alçatmaq. Ona görə fikir versin, İslama orta yolda, əlhəmdülillah. Fikir versin, İslamın içində əhlüsünlə vəl-cəma orta yoldur. Əhlüsünlə vəl-cəma, sələflər. Ona görə ə, e, İslam, müsəlmanlar orta yoldadılar peyğəmbərlər barədə. İslamın içində sələflər, əhlüsünlə vəl-cəma orta yoldadılar sifət məsələsində, Allahın sifətləri məsələsində. Orta yoldadırlar qədər məsələsində. Demirlər, nə məcbursan, nə də demirsən, faili muxtar. Yəni, tam ixtiyar sahibsən, demirlər. Orta yoldadır. Məcburiyyət də var, ixtiyar da var. Həmçinin başqa məsələlərdə, qardaşlar, ibadətdə də həmçinin. Ona görə, Ənəs ibn Malikin rivayətində gəlir ki, üç nəfər gəldilər sahabələrdə Peyğəmbər sallallahu ailəsinin yanına ki, soruşmağa. Bəs Rasul sallallahu həyatı necədir? Eşidəndə dedilər ki, biridir ki, mən evlənməyəcəm, alimlə daha yaşamayacam daha doğrusu. İkincidir ki, mən gecələr ibadət keçirəcəm həmişə. Üçüncü də deyir, mən həmişə oruc olacam. Şirtdilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu eşidəndə bunu dedi ki, belə olmaz. Mən tuturam oruç, tutmuram da Mən gecənin bir hissəsini ibadət illəm, yatıram. Və aləmlə də yaşayıram. Və kim mənim sünnətimdən, yolumdan dönsə, bizdən deyil. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm hətta ibadətdə bunlara yaxşı əməl eləyirdilər. Biri daim orucdur. Yaxşı əməldir. Oruc yaxşı əməldir. Və ya məsələn, gecələr ibadət yaxşı əməldir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm tənqid elədi onları. Çünki həddaşmaqdır, şişirtmək. Çünki din belə deməyib. Necə yəni, sən bütün gecə hər gün ibadət eləsən, səhərəcən, işləməyə var səhər. Allah tala elə qurub ki, işləyə də biləsən, yaşaya da biləsən, yeməyə də biləsən, hər şeyi tərtiblə qurub. Kamil dindir. Elə ki, qarışdırdın, hər şeydə qarışacaq. Həmçin, başqa məsələlərdə qardır. Hətta Allah yolunda sərf eləyəndə də Allah Teala buyurur ki, hətta nəzir sədəqə verəndə də Allah tala buyurur ki, hədd aşmamaq. Hədd aşmaq və s. və s. Belə misallar çoxdur, qardaşlar. Yəni, biz sadəcə Quran-ı kərimdə, bugün, yəni Quran-ı kərimdə dini, dini məsələlərdə ümumiyyətlə şirtməyin malicə yollarının bəzilərini toxunduq. Allah subhanətələ bizi orta yolda gedənlərdən etsin. Amin. Allah subhanətələ müsəlmanların kömək olsun. Amin. Allah subhanətələ bizi eşli faydalardan etsin. Allah Teala bizi dində sabit etsin, sələfə fəhmində. Aqulu hazə və astaghfirullah li və lakum və lisairil muslimin min kulli zəm. Astaghfiru innehu huvel gafurur rahim. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين